Fais-moi un peu d'autotune. Ouais, mets un peu d'autotune, s'il te plaît. dans ma bulle pépère, c'est moi qu'on vient chercher fichu. Solo pompe la petite c'est moi qu'on vient chercher fichu. Je veux moula, moula, moula, moula, moula, moula. Ouais, moula, moula, moula, moula, moula, moula. Les ennemis dorment, les ennemis calent. Follow me quand je m'ennuie, sinon bye bye. Tu connais déjà le débat, solitaire fait des dégâts. Tu connais déjà la personne, je plus jamais comme personne. ma reste de la posée de terre. Posée dans ma bulle, posée, posée dans ma bulle. Solo dans ma bulle, solo, solo dans ma bulle. Posée dans ma bulle, posée, posée dans ma bulle. Solo dans ma bulle, solo, solo dans ma bulle. Posée dans ma bulle, pépère. C'est moi qu'on vient chercher, fichier. Solo, pompe la péter. C'est moi qu'on vient chercher, fichier.

dans ma bulle. Posé dans ma bulle, posé, posé dans ma Solo dans ma bulle, solo, solo dans ma J'suis posé dans le bail, j'suis posé dans le bain, J'suis posé, j'suis posé dans mon bail, Oh ta bulle, toujours dans ta bulle. Pourquoi on m'accuse? J'pense à faire ma thune, de la poser des terres.